الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ملم الله سبحانه وتعالى ta'ala da budemo od onih ljudi koji su očistili svoj nijet dolaskom ovdje Donosim salavat i salam poslanika sallallahu alaihi wa na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe, na sve ljude koji slijede njih na pravom putu do sunnjeg dana. Jedan Amerikanac u svojoj knjizi navodi podjelu ljudi koji dolaze na predavanje. Če je vrlo bitno je da čovjek zna kada dođem predavanje u koju vrstu tih ljudi spada. To je jedan američki stručnjak koji se bavi, znači čitav život proveo u predavanjima. Što je bio profesor jedno vrijeme, poslije držao država određene kurseve ljudima. Jedne prilike dok sam hodao u jednom trgovačkom centru, shopping centru kao što je kod nas u Zenici, naišao sam na jednu sniženje 20% na svu robu unutar tog centra. Otišao sam i hodović nađen jedan, e, kažem, čošak u kojem se nalaze knjige. Knjige su bile većinom romani, opšte, opšta tematika, ali bio je jedan mali broj islamskih knjiga, sam nam zimno ako pregledao, koji su bile opšte knjige, i tako dalje, knjige koje svako ima. E, među tim knjigama sam našao knjigu koju je napisao čovjek, zove se Robert Hoffman. Taj čovjek napisao knjigu, e, zove se Kako držati predavanje. Ili umjetnost održavanja predavanja. Pošto se ja bavim tim, meni je ta knjiga, onaj, prvi kontakt sa naslovom, e, bila strašno primamljiva. Pa sam je uzeo, platio je i kad sam došao kući, pročitao sam tu uh, uvod te knjige koji se isplatio. Samo da je uvod, da sam njega pročitao od te knjige dovoljne, od podataka koje je čovjek dao u uvodu knjige gdje je skenirao ljude koji dolaze predavanje. Kaže, postoje četiri vrste ljudi koji dolaze predavanje. E, određivanje tih vrsta skupina ljudi određuje produktivnost samog predavača i koliko će se ljudi koji su došli predavanja koristiti predavanja. Kada prva vrsta ljudi su zatvorenici. Tako je zvao čovjek koji dođe predavanje, zove zove se zatvorenik. Kaže druga vrsta ljudi su ljudi zabavljači koji su dolazili redovno predavanje. Treća vrsta ljudi su ljudi, absolventi. I četvrta vrsta ljudi su kao ljudi koji žele nešto nauči. Prva vrsta ljudi su zatvorenici. To su ljudi koji su silom došli na predavanje. Či baba doveo sina. Čovjek doveo ženu. Nekoga nagovorili da, dođe na predavanje. Taj čovjek se osjeća, znači silom došao na to mjesto, jedva čeka se to završi i ne zanima ga šta čovjek koji je tu priča, sjedi na ovakav način namrgođen, želi da što prije ode, da što se prije završi. Ja vam tu došao pred svoje volje. Druga vrsta ljudi koji dolaze predavanja su ljudi zabavljači. Znači ljudi koji nemaju s čime se zabavljaju kod kuće. Voli zabavu. Ali mu dosadno kod kuće. Nema s čime se zabaviti. Na televiziju nema ništa. Zove ovoga, onoga, gdje ima šta, kaže ima predavanje. Gdje ima predavanje da odim da izađem iz kuće da nešto promijenim klimu i odim na predavanje. Taj insan kad s takvim nijetom dođe u predavanje, teško očekivati da se on od predavanja koristi, koja je prva vrsta. Jer to je šega, znači on će čito vrijeme pokušavati da ona malo e, kroz neku šalu, neki vic, nešto zabavi narod. Prije predavanja, kad dođeš predavanje, čim uđeš u salu, vidiš da je 5-6 ono ljudi okupno ljude pa im priča neke šaljive priče i onaj nasmijava ih. To su ti ljudi koji došli šege radi, ne radi ozbiljnosti treća vrsta ljudi su apsolventi. to su najopasniji ljudi. njih ima najviše. Na svakom predavanju. Absolvent je insan koji smatra da zna isto onoliko koliko zna predavač. I sjedi i kaže, šta ima onda priča? Ko je onda priča? Ja znam kao i on. Umiša sebi, veliča sebe, zaveden je sobom, divi se sebi. Ti ljudi su napasni. I mi, nažalost, kod nas u Bosni imamo najviše takvih ljudi. Ljudi koji su sebe smatraju u rangu daja. Postupci ti ljudi ukazuju na to da niko ne poštuje naše e, ljude koji su učili islamske nauke. To su ljudi koji su najviše obespravljeni od strane muslimana danas. Vjernika, kada vjernici mu govorimo samo. Ljudi koje niko ni zašto ne pita. Jer svako smatra da on zna bolje i da on mudriji i učeniji od svakog dalje koji je došao sa mana. Draga moja braćo, moramo znati da nekada vrijeme zahtjeva mudre odluke koji su u svojoj vanštini izgledaju kao kukavičku. Izgledaju kao posustajanje. A oni su stvari mudre. I tu mudrost ne može znati običan čovjek. Tu mudrost može znati samo insan koji se druži sa Allahovom knjigom i sa sunetom poslanika sallallahu alaihi wasallam. I niko drugi ne može znati da odredi situaciju u situaciji šta je adekvatno se učini. I zato se, znamo, Allah u naredio da pitamo učeni za ono što hoćemo da učinimo u životu. nekoliko primjera i života poslanika sallallahu alaihi sallam da dokažemo da nekada vanština izgleda, vara čovjeka. Prvi primjer je primjer e, bitke na Hudejviji. Iako nije bilo bitke, zove se bitka na Hudejviji, gdje šest šeste godine po Hidži. Poslanik sallallahu alaihi sallam ustaje u Medini i kaže ashabima idemo na umru. Znači ti ashabi su boravili šest godina u Medini, nisu vidjeli Kaabe. Ni Medinije, ni Mekelije koji su učinili hijđu. I idu sa poslanikom sallallahu alaihi sallam na pješi, večera ne pješi, neki na kamili ili koji ima nekakvu drugu jahalicu, idu u Meku pješi. A za Meke Medine i Meke ima ako često 50 km prelaze 430 km, znači danima putuju i dolaze na mjesto koje se zove Hudejbija. Tu Mekelije saznaju da poslanika sam dolazi u Meku. Uplašili su se. Uplašili su se. E, misleći da poslanik sam dolazi u rat. je zbog izaslanika, se zove Suhail ibn Amr, odlazi kod poslanika sallam da pregovara sa da vidi što hoće Muhammed Islam. I kaže, ja hoću da učinim umru. Kaže Suhejl Namr, ne može ove godine. Može sljedeće godine. Sad napravimo ugovor, da se ti vratiš ove godine, da sljedeće godine dođeš na umru. Poslanik kada je se nam, jer sad su sa u kurbane, da zakolju kod Kabi. Poslanik kada je onaj, pristaje na taj ugovor. Pristaje na ugovor da se vrati u Medinu nazad, 430 km nazad, i da dođe sljedeće godine. pri popisivanju ugovora, poslanik Veselan je uzeo za pisara Aliju radi Allahan. Alija radi Allahanhu je bio pisar među poslanika Veselan i suhele ibn Amra. Kaže, poslanik sam diktirao ugovor. Kaže, Ali radi Allahan piši, Bismillahirrahmanirrahim. Kaže, suhel kaže, samo Bismillah, ne znamo kada je Rahman Rahim. Kaže, poslanik sam napiši sam Bismillah. Kaže, napiše, ovo je ugovor među Muhameda, Allahov poslanika i Suhejl ibn Amra zastupnika Kurešija. Kaže mu Suhejl, da znam da si poslanik, vi bi Ti nisi poslanik. Napiše ovaj ugovor među Muhameda i Suhejla. Ali je bio napisao već, radi Allah Anhu napisao, ovaj ugovor između Muhameda, poslanika, Allah poslanika i Suhejla ibn Amra, zaštitnika Kurešija. Zaštitnika Kurešija. Kaže, onaj poslanik selam, ali radi Allah Anhu izbiši. Izbiši ovo ovaj Allah poslanik. Kaže, da radi Allah neću. Ti jesi Allah poslanik. To nije laž. Kaže, izbiši. Kaže, neću. Kaže, gdje se nalazi? Kaže, ovdje. Poslanik je bio nepismen. Gdje se nalazi? Kaže, ovdje, Allah poslanik. Poslanik je svojim prstom izbriše. To je Allah poslanik. I pristane na ono što je tražio od njega Suhejl. pa se ugovor stopio. Kaže, Suhejl, traži od poslanika nam kaže, kogod od ljudi u Mekhi, primi islam i učini hijđu u Medinu, ti si dužan da ga nama vratiš. Šta bi ga oni vrate? Patnja. Vraćaju ga, pobjegao iz Mekke kao musliman, vraća ga njemu ponovo. Znači, to je patnja. Poslanik sam kada pristajem. Kaže, ako neko od muslimana napusti islam, pobjegne u Meku, mi ga u ne vraćamo, kaže pristaje. Ugovor kada ga pogledaš ovako sa strani. kaže kakav je to ugovor. Nikad na njega islam ne pristao. Poslanik je sam pristao na njega. Ome radi Allahom, posle popisivanja ugovora, kaže poslaniku, ali islam, Allah poslaniće smo mi na istinu, on na istini. Kaže, Omer, da sumnjaš. Kaže, zašto onda mi pozustajemo? Zašto se, kaže, ponižavamo? Kaže, mene Allah naredio, ja sam to ispunio. Omer radi Allah odi do, do, do, Bubeka, da kaže mu tražiš tijelu, poslanika igrali sram. Želi ljudi na umru, blizu 20 km od Mekije. Kaže, Omer radi Allah Bubeka, kaže, jer nam Allah poslanik obećao da ćemo ići na umru. Kaže, jeste. Kaže, šta je sada? Kaže, jer te obećao da što ove godine učiniti umru. Rekao ti da, da ćemo sa njim učiniti umru i to će se dogoditi. Mi ćemo učiniti umru sa poslanikom i Salama, ali nećemo ove godine. Da ćemo druge godine. on radi Allahanu, odlazi do Bekra, vidi da je odluka donošena. Postoji određena perioda, poslanik salama izlazi kod sahaba, kaže, ljudi, ugovor je potpisan, vraćamo se u Meku, u Medinu, svako od vas neka obrije svoju glavu, po sobu hrane, neka obrije svoju glavu, zakljuje svoj kurban ovdje. I ulazi u šator. Posljednja kada izlazi, izlazi šatra i vidi niko ništa nije uradio. Niko se nije obrio, niko nije obrio ništa. Pa šat šatra ponovo svoje ženi kaže, propala su ljudi. Kaže, zašto? Kaže, ja sam naredio, nismo poslušali. Kaže ona njemu, Allah poslaniće. Izađe napolje pred ljude. Zakolji i obri se i svi čura. Znači, kad on vidio da se ti obrio, i zato obrio svoju kosu, i zaklao kurban svoj, znači da nema više povratka u tom ugovoru. A sam se nada da poslanik sam promijeni odluku. Da kaže ne idemo mi. On su bili spremni. Dakle, treba i silom. Kada poslanik sam to radi, svi su vidjeli da više nema šanse da se onako nastavi put. Svi su se obrijali, zaklali stoje kod dana na tom mjestu. Ovaj, ovaj događaj nam govori kako se treba postupati sa učenim ljudima. Kada je neko na mjestu koje, na kojem poslanik kao neko ali kako treba poštovati učenjaka. I ono što on kaže, čak insan nije griješan kada bi mu učenjak dao pogrešno, pogrešnu fetvu, nije griješan ako postupi po fetvi tog učenjaka. Nije griješan pred Allahom subhanahu Kao što učenjak nije griješan ako u svoj trud o donošenju e, e, te fetve na pravilan način. Šta želim da kažem ovim događaja? Da nekada, draga moja braća, se donose odluke mimo naših dalje. Mimo ljudi koji su učili ovu vjeru. Koji znaju Allahovu knjigu i čitavaju je, razumiju je. Razumiju arapski jezik. Razumiju poruku Allah subhanahu koji su stalno u kontaktu. Mi smo stalno, draga moja braćo, svakodnevno tako reći u kontaktu sa našim učenjacima i islamskom svijetu. I na našim sastancima, susretima, kad se vidimo jedan sa drugim, i ako imamo neko pitanje, zovemo. Ja sam učer bio na sastanku sa bratom Safetom Kuduzovićem, gdje smo jedno pitanje, obično među nas, nismo uspjeli da, ga, da nađemo odgovor među nama, nazvali smo čovjeka e, za to pitanje za astronomiju u Jordanu. Da nam da podatke po tom pitanju, da vidimo šta je istina, šta nije istina. Znači, draga moja braćo, ne može insan bez znanja, insan koji nikada nije stavio svoja koljena uz koljena šeha, alima u islamskom svijetu, da vodi davu. Ne može. Znači mi imamo ljudi ovdje u Zenici koji budu u Zenici 20 godina i budu normalni. Ovdje dvije godine u Austriju i vrate se gastarbajsterski naučeni. Znači dvije godine je bio gastarbajter u Austriji, vrati se sa svjedočanstvom gastarbajtera i vodi davu. Ako je bio u Holandiji još, da Allah To je još gori. To je žalosno da ljudi na takav način uništavaju ono što se godinama gradi. I nekada nešto u vanštini izgleda lijepo, ali ono u suštini pokvareno. Nepravilno, neispravno. Mohamed a.s. dok je bio u Mekki, nije bilo monafika u Mekki. Zašto nije bilo monafika u Mekki? Ko zna? Šta je to u koji e, kaže za sebe da je vjernik, a on stvarno nevjernik. Zato što mogu biti nevjernik ako htio bez problema. Jeste, mogu biti nevjernik ako htio bez problema. I bilo je glupo biti, biti monatak u Mekke. Zašto? Kada kaže se muslima, ljudi te pate. Mučete, umuzmu ti imovinu, ubiju te. Nema zaštite, nema džihada, zabran džihad. Zabran ruku podići na njega. A on te može mučiti. Poslanik kada je sam kaj su meje i njenog čovjeka koji se muče onaj, uzeli su, stavili su šipku jednu ili jedno drvo u polni organ te žene. I muči je poslanik, ali islam prolazi proka nje i kaže njoj, strpi se. Porodica Jasira, strpite se. Kaže, vaš, vaše mjesto uđe Ne može pomoći, ne smije napast poslanika, ne smije odbraniti. Teška situacija, ne, bilo bi glupo da neko dođe kaže u toj situaciji, ja sam musliman. Kao što danas tu prašu stradu, neko kaže ja sam vehabija, a nije. To izlaže, izlaže se prema belajima problemima bez potrebe. Što ne postoje vehabija, ali kaže samo pod navodnim znacima. Znači izlaže se problemima u društvu. E, dobro. Kada se pojavio nifak, ili kada je postao, kada je postao prvi munafik, to se dogodilo u Medini. Poslije bitke na Bedru. Poslanik kada je došao u Medinu, prije nego što došao u Medinu, Medinu su bila dva plemena, Eus i Hazređu vječne bitke, vječne bitke, stalno ratovali. I prije dolaska poslanika sa Medinu, oni su imali sastanke i one pregovore na kojima su odlučili da sebi izaberu jednog kralja među njima. Jednog kralja i da on smiri tu situaciju. Izaberu čovjeka koji se zvao se Abdullah ibn Ubej ibn Salul. Taj čovjek Abdullah ibn Ubej je insan koji je, čija inauguracija bila dogovorena u Medini. Prije što se odroti inauguracija, dolazi poslanik kada se iz Mekke kao mohađir, postaje halifa u svim muslimana, zauzma Medinu i više niko ne govori nikakvom kralju i pada u vodu sve ono što su oni prije toga dogovorili. I taj čovjek zna duše zamrzde poslanika sada. On i njegovi ona pomoćnici koji treba da budu ministri i tako dalje. Prvu godinu i po boravka poslanika sam Medinu je javno govorio se da je kafir. Kada je poslanik sam pobjedio na Bedru i vratio se kao pobjednik sa Bedra, kaže Abdullah ibn Ubej, kaže vidim da je ovo uzelo maha. Ja sam musliman. Musliman me znao, snaga, pobjedi Kurešije. je bila najjača snaga Arapa u tom dijelu, na tom dijelu polostrva. I kaže, ja sam malo zaštititi. Kaže, on se svojim dogovorim, kaže, mi moramo reći ja da smo, da smo muslimani, a sakriti svoj onaj e, kufr. Taj čovjek postane musliman. Iako su svi ljudi znali u da su to ljudi onaj, izdajice, da su ti ljudi monafice, nisu pravi vjernici. Čak kad je preselio Abdullah ibn Ubej Meselun, poslanik kada je hoće da kanađe nazu. Dolazi njegov sin Abdullah, od Abdullah ibn Ubeja sin, dolazi i kaže, e, onaj babe preselio e, da se klanjamo dženaza. Kad poslanik sam doći ma klanja ženazu. Tažio je čak od poslanika sam tamo da odjeću. mislim, smo dao jedno, jedno svoje ogritač, da je da se umotao njega Abdullah ibn Ubej i kada doći klanjati džinazu? Kaže Omer radi Allah, kaže Allah, posljedno se, hoćeš njemu klanjati dženazu, rekao nam. Svi znali. Kaže, ga selam, kaže, Allah mi je rekao za njih, kaže, kada bi im tražio oprosta 70 puta, ja im neću oprostiti. Ja ću, kaže, mogu za njih više 70 puta. Rahmet poslanika je selam. Da Allah se smiluje tom čovjeku, da ga spasi od ženimske vatre. I odlazi poslanik selam kada džinazu. Poslije toga, onaj Allah subhanahu wa ta'ala objavio mu ajet gdje kaže zabranio je poslaniku sallallahu alaihi wa sallam da klanja dženazu e, nevjernicima i kaže latu tusalli ala ahadin minhum mate ebeden nemoj nikom više od njih da klanja dženazu nikada. Zabranio je poslaniku sallallahu da klanja dženazu munaficima. Ovaj događaj, zašto je bitan? Bitan je iz tog razloga da znamo Šta to rade monafici? Ko su ti ljudi? Kada insan mrzi islam, šta te da uradi? Da go tako? Na kakav način? Ti ljudi su razumni. Ti ljudi su razumni. To nisu ljudi eh, onaj, koji nemaju obrazovanja, koji su neiskusni. Jedan od poteza monafika u Medini je bio šta? Kada je poslanik kada je sam dozvolio plemenu koje se zvalo eh, to se pleme zvalo e, pleme Amra ibn Aufa. Pleme sinovi Amra ibn Aufa. Ti ljudi su napravili džamiju Kuba u Medini. Rekli pa sam lepo im, klanjaju, mi smo se džamije ovdje, gdje dođi ti da, da proklanja džamiju. da se klanjao to džamiju da je otvori. Da on klanja, sam je došao to džamiju klanjao, i on se malo svoje posle svoje džamije tu klanjali namaze. Munafici iz te familije Alfa imao je, da kažem, dvije struje u familiji. Druga struja iz familije koja se zvala, e, su bili sinovi Ganma, to se zvao se Gan, taj Gan, njegovi sinovi su bili svi munafici. Svi njegovi naši da su bili munafici ljudi. U to dobro. Oni šta su radili, kažu, muslimani su okupili u jednu džamiju u Kuba. Kaže, mi moramo napraviti drugu džamiju, da to razvojimo. I Allah prinosi taj događaj u Kur'anu Kerimu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala o tom do, događaju kaže وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ kaže a oni koji su džamiju sagradili da bi štetu nanijeli i nevedovanje osnažili i razdu među vjernike unijeli pripremajući je za onoga koji se protiv Allaha i njegovog poslanika još prije borio. Bio jedan čovjek koji je otišao, bila se Ebu Amir, taj Ebu Amir je otišao iz, iz Medine u Šam. I tamo postao kršćanin. I javio monafiz u Medini, napravite mi džamiju, ja ću doći sa vojskom Cezara, pokoriti Muhammed a.s. i da imam odmah svoju bogomolju tu da klanjam. I on se njemu napravili. Čekajući da se on vrati i da on bude njihov imam. A on kršćan bio. Primio kršćanstvo u Šamu. Znači ovo je jedan od postupaka munafika. Napravi džamiju. Znači nije svaki insan koji napravi džamiju učinio e, dijelo koje, koje nema sumnje da govori da on vjernik, da on želi hajr. Čak kada je poslanik ali sam došao do njih i pitao ih, kaže, pitao jednog od njih, kaže, ma ratebi ma ara. Kaže, šta si htio s što ja vidim? Džami. Kaže, čovjek kaže, ma aratu ila husna. Kaže, ja sam samo želio dobro. To je ovo što Allah kaže u Kur'anu, kaže, onaj, kada je Allah kaže, sigurno će se zaklinjati, mi smo samo najbolje željeli. Kaže, što se tvoje džamiju? Kaže, ja sam želio samo hajr da uradi Taj munafik, onaj, kaže poslanik sallallahu alaihi sallam. I poslanik rezan se priprema, traži odjeću svoju da krene, da tanja u tu džamiju, da otvori tu džamiju. Allah ta'ala mu objavlja ajet, zabranjuje mu da, da ide u tu džamiju, Poslanika Ali nam kaže ashabima, idite do te džamije, čiji su uh, ljudi koji su gradili nasilnici, sušte tu džamiju i zapalite. Čak se jedno odvajate navode, je selam naredio da to bude mjesto gdje će se bacati i odlagati umrle životinje. To njihova ta džamija koju su oni bili tada napravili. Či znači, ne mora značiti ako insan ode u džihad, da je on muđahid. Ima ljudi koji su otišli u džihad, i bili munafici. Na Uhudu su munafici bili sa poslanikom i u bitkama, na bitci. I bili su u drugim bitkama, su munafici učestovali, ratovali. Radi nekakvih svojih interesa. Može biti munafik učenjak, može li biti? Pa mi to najbolje znamo u Bosni. Imali smo prije 50 godina rejs u Lemu koji je bio takav. Koji je izdavao muslimane u našim, na našim prostorima. Imali smo muftija koji su bili takvi. Koji su radili za udbu i za druge. I otvikali muslimane. I to smatrali dobrim djelom. Ljudi imama u džanima imamo na desetine koji su bili munafici. Ništa čuda nije da čovjek bude sa bude munafik. Mi za garantovan da neki efendija nije danas munafik. nafik, neko od nas da nije munafik. Nikad se ne zna. Tako da kada vidiš neko djelo sa, sa njegove vanštine, ne mora značiti da to djelo je i dobro. Treba za njega dobiti dozvolu od učenih ljudi da kažu, da, to nama danas treba. To nama danas treba. Ne mora znaš da je nekog uradio djelom nafir, on nafir. Ne. Ali moraš dobiti dozvolu učeni ljudi za ono što radiš. Inače ćeš napraviti belaj. Ja sam prošle godine bio na jednom sastanku prije mog odlaska za Kuvajt, gdje me čovjek pita da pomognem obavljanje Bajram namazana na Kad sam ja rekao da neću, da pomognem, niti ne želim da prisustim, da, da, ću biti tu ne bi došao. Ni kao imam, ni kao musalija. Jer kada je banan namaz u džami je dozvoljeno, nije haram. A kada je banan namaz u je samo da kaže mustahab. Sunnet jedan. Bolje je, ali nije ovo drugo zabranjeno. Ja sam rekao, to neće doći. I da su biti, da, da, sam u ne bi došao. I nema šta se to pomogne. Poslije čujem u Zenici kada čovjek rekao, ja Adnan, kada je to, onaj, treba. Da e, treba otvoriti džamiju, da treba onaj, na, na smatima klanati. Taj isti insan pitao mene, još dvoje trojicu ljudi zemci, da mu klanjaju Bajram i svi odbili. Ljudi koji imaju malo znanja. I dvoje trojicu neki insan, za kojima nikad toga nismo čuli, mi daje, ne znam dan danas nismo ga vidjeli tog insana, on dolazi i on kaže ja ću klanjati Bajram, ja ću se onaj istaknuti, ja ću preuzeti na odgovornost, jer kaže, što kaže braća, daje su pukavice, izdajice, Nemaju hrabrosti, boje se reći riječ istine, mi smo hrabri. To nije tačno. Šta reći da poslanika ali sram ovom događaju? Na vi. Kakav je to postupak onda? Hrabrost, mudrost. Kakav je bio postupak Omera radi Allah kada je pitao poslanika i sada kada mu je rekao, povukao se, zadovoljan bio, gotovo je kraj. Ali danas, nažalost, naša braća ne samo da ne i daje, nego traži da im se ohalali ono što oni već sebi uzmu za istinu. Malo danas ko je pravi učenik znanja da kaže, ja ne znam ovo, šta to znači. Znači čovjek dođe i kaže, je to tako? Već odlučio šta je. Traži da ja kažem, jeste da me zapiše, kod da sam ja rekao i da je rekao Dasa ili već kod 50, da je to u Ali malo ko dođe i pita, stvarno, a ne zna. Tu se vraćamo ponovno na podjede početka absolventi koji danas ima najviše. Znači ljudi, ja ljudi stvarno onaj, e, ne mogu da shvatim insana koji voli ovu vjeru. I u 20 godina njenog praktikovanja, 18 godina njenog praktikovanja, 92 godina nije njenog sufar. Ne mogu da shvatim da taj insan voli ovu vjeru. Da voli ovu knjigu. Ja ne mogu shvatiti. Da još nije uzeo, proučio stranicu Kur'ana. A on vodi davu u našem gradu ovdje. On diriguje šta se radi. To je nama na sramotu. Nama. Koji smo to dozvolili. A još je veća sramota da, da podržimo tako nešto i stanemo s takve ljude. Či znači, vanjski postupak, kažem, izgleda i dobar nije i dobra stvar, ali sigurno nije mudra, sigurno bespotrebna i sigurno štetna po našu davu na ovim prostorima. Mi smo baš ovdje doživjeli jedan nokaut od strane naših braća Arapa, koji su došli ovdje, nokautirali muslimane u Bosni i Hercegovini se povukli. Od 22. godine, 26. godine su nama braća Arapi napravila toliko belaja, da mi smo nadi 15 godina pokušali to da popravimo i nismo uspjeli. I sad dolaze ljudi ponovo koji se vraćaju na taj period rušenja. Odnosi su pokvareni, od 90 neke godine u čitavoj Bosni Nemamo ugleda, nemamo poštovanja među ljudima. Niko nas ne želi vidjeti. zbog čega? pa postupak od ljudi koji su kaležnikovima ljude utjerivali u vjeru. Rušili im kuće, pucali na njih i šta ja znam, ubijali, matili, štapovima po, po, po polju i tako dalje ljudi misleći da radi dobra djela. Sve te stvari su bile antidavetske, ali su oni mislili da su oni heroji. Mi dan danas ispašamo zbog takvih postupaka. I mi dalje pokušamo da nađemo najbolji način, najblaži način da se to rane zaliječe. Da se pokaže stvarno ko smo mi. Da mi nismo grubijani, da mi ne volimo silu, ne inatimo, da smo mi bosanci, ljudi koji čanaju u našim džamijama. Da mi smatramo ljude vjernicima ovdje na ulicama, u džamijama koji klanjaju. Da ih ne proglašavamo nevjernicima, Nikada nećemo uspjeti čovjeka privući sebi ako budemo govorili ti si nevjernik, ti si džahil. Haj sa Nikada. Moramo biti mudri. I četvrta vrsta ljudi su učenici znanja. Ljudi koji traže znanje. Time smo završili za dvije, 3 minute. Onaj, ti ljudi, kažem, zapisuju jer mi ne pamtimo. I ponavljaju. Draga moja braćo, ja se nadam da ćemo mi za deset godina doživjeti da ovaj brat se dođe Admir ti. Admir bude ovdje. Ja neću da Admir doživi godine dede, a ja ili neko drugi ovdje, Admir stano sjedi dole. A ako bude Admir sjedio ovdje i nikad ne bude na jednom predavništa pamtio niti pisao, bit će dole stalno. I bit će kao one bosanske dede koji su pođanjama, koji ne znaju ništa, a misle da znaju. Morate učiti, morate pamtit, morate pisati. Mi da odemo vani tako da sjedimo svi, da čekamo da nam neko utjera znanje u glavu, svi se radi smo otišli. Ali insan ulaže trud koliko može. Neko mala dadne, pa mu otvori, pa bude, ona ostvari dobar rezultat. Imamo divni primjera u, u, Bosni i Hercegovini, preko šeha Safeta i Mohameda Hafadla, počeo Žihafiza i ostali ljudi koji su uzeli znanje za svijeta. Došli ovdje, šire ga. Ima ljudi koji se nisu ništa naučili, tako reći. Nisu svi ljudi se vratili učeni koji je dobio Nije to stvar. Ali moramo mi ovdje, vi koji dolazite predavanja, nemoguće je da Isa na hiljadu predavanja bude i nije stran da održi jedno predavanje. Ja nisam bio na hiljadu predavanja kuvet. Niti neko od nas tam ne ode na hiljadu predavanja. Čitavo školovanje nema hiljadu predavanja, tako reći. Četiri godine školovanja nema hiljadu predavanja možda. Ali ovdje sa ciljem budeš, ova četvrta vrsta, ne odeš kao absolvent, da sjediš dole i kritikuješ mene, tražiš mi greške jezičke, e, šta sam rekao, da me iskritikuješ, da možda negdje na sjelu, da me opereš i da me napadneš, da to bude ti. I da samo držiš cenzuru i čekaš da ja kažem, pogriješim, kažem, eh, ovo je rekao. To ću na kafu sutra sa da malo popravim da vidimo šta je to u redu, šta nije u redu. I da bude zabavljač. Dosadno ti došao ovdje, ona sjediš nama, reda radi. Dosadno ti kod Moramo nešto, svako predavanje samo da umiješ dvije koristi. Dvije koristi da uzmeš za hiljad predavanja, dvije hiljade koristi. To je da održiš no 50 predavanja. Ali, nažalost, imamo ljude koji 92 godine su na predavanjima i koji sami sebi rekli, ja ću uvijek biti dole. Ne, ajde gore. Što se sebe usudio da ne možeš? Možeš, samo budi skroman, polako, sve što na svoje mjesto. Uči, čitaj, knjige su danas prisutne. Traži znanje, zapisuj i pamti. Jer nećemo napredovati nikada ako ovako budemo čekali da svake godine pošle nekog vani pa da on dođe i nema posla i zapusti se. Evo jedan brat došao iz Medine prije godinu dvije radi na benzinskom pumpi Sarajevo. Radi na benzinskom pumpi Nema posla. Či znači, se nema posla. I radi, zarađuje pare na takav jedan način. Nije problem. Ali on ne može sada da neko, neko podučava, nekome što govori. Čovjek je zauzet, radi na benzinskoj pumpi. Ali u isto vrijeme kaže, mi moramo uložiti truda. Pa mi smo sad imamo ovdje jedan kurs za djecu malu, gdje nam je cilj da od djece napravim učitelja. Meni je cilj. Da od djeteta napravim učitelja. Ja sam, ja sam kažem da će biti djece poslije sedam dana samo. Sedam dana, ovdje koji se kod mene sjede na, na, na, halkama, da ću mu ja doći njegovu babu, da će on babu pratiti deške u učenju Koga da mu je babu oduzem si. Sam sedam dana. Nek baba dođe, ja ću mu dati da uči, jer ne može svim popraviti greške. Baba ima 20-30 godina staža u islamu. Se, draga moja braća, moramo se popraviti. Ja sam završio s ovom tezom, kažem hvala Allahu da nije poslanik došao nama. To sam rekao više puta. Jer da je došao nama, kako dobro pamtimo, kako je ovo pišemo, ovoliki bi Buharija bio. Jer toliko hadisa zapamtimo mi, to bi bilo ekstra. A nama su Arapi ostavili ovakve knjige, nekoliko desetina knjiga hadisa poslanika Islama. Koji su zapamtili sve o poslaniku Ali mi kaže, ne, ne pamtimo, slabo pamtimo, još manje pišemo, a nikako ne ponavljamo, i normalno da ne možemo da idemo, da idemo naprijed. Jer samo taj Allah mi svi sami se zapitate da, da, da imate 20 godina staža, a ne znate 20 stranica Korana sada da pred vam pročitate. To govori koliko smo mi slabi. Koliko smo slabi. Da nema, znači, vanština smo više pažnje nego, nego srcu. Nego suštini, imana. Gdje nema velike razlike među nas i običnih ljudi. Možda ne psujemo, mi. Ima neki koji psuju, koji sam čuo. Iako su onaj, vjernici. ili žena naši koje Ra među njih i ostala žena je marama. A trač je ono uz kafu što ide sve oni balaji. Ja sam prije rekao da kafa s tog što da bude haram. Koliko harama čovjek uz nju napravi, onda je povod tim haramom. Hajde na kafu i onda posle kafe dođe ona gibeta dvije, dvije, dva, tri sata. Mora postati razma žene muslimanke i žene druge žene. Među djecom, dijete muslimana se razliku djeta koji nije musliman. Znači da psujemo da bude kulturno se ponaša da se ima islamski edeb kod sebe. Kao što i mi moramo da razlikujemo, ne budemo ljude pozivali primjerom, nikakve rezultate nikad nećemo stvariti. U sulu fikhu se kaže da je dijelo jače od riječi. Što to znači? To znači da mi možemo godinama govoriti, desetinama godina možemo govoriti, a ne budemo dijelima pokazali ljudima šta je islam na ulicama, nećemo nikada dobiti pristavce Nikad nas niko neće poslušati. To je bitno da mi dijelima pokažemo kako je, šta to naš znači biti pravi vjernik. pravi vjernik ne, ne vara. Ne laže. Ne uzma dug pa se ne na telefon. Ne iščezne iz dence. Pošten čovjek. Drži svoje obećanje. Danas nema toga. Danas mi sami sebi ne vjerujemo. Ja se isto vraćam ljudima, muslimanima ovdje u zemci i kaže, da ću svakom dugu ne dam bradi. Čokom bradi dam dugu. Čovjek drugi nema brade, mogu da dug. Kad brada uzme dug, ne, ne vraća Nikad ne vraća. Nema poštenja. Promijenili se standard i ti tražiš rezultat od I kriviš daje. Mi svi smo odgovorni. Daje i vi. Praktično naša, naša primjenjiva islama u društvu govori ljudima da je to laž. Jer dio ćemo kaže u tala nagrada, brate, ba, budi pošta novo ono, i pa se postane prevariška. A ti ga oličenje pravednosti i poštenja. A nisi takav u praksi. Zato bez sumnje nikada nećemo naprijed ići dok ne budemo imali djela prije riječi. A riječi su bitne. Molim Allah subhanahu wa da nas od onih koji traže znanje, primjenjuju ga i njemu pozivaju. Subhanak Allahum, hamdika, šedon, la ilaha, ila, anta,